जिन पाण खे फट पहचण खां पोइ बि अलाह ऐं रसूल जो हुकुम कबूल कयो उन्हनि मां जिन चङाई कई ऐं ॾिना तिन लाइ वॾो अजुरु आहे